מה אשיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא, נדרי לאדוני אשלם, נגדנה לכל עמו, יקר בעיני אדוני,

Nedara hailarunai ashalehem negdana lecholamoho bechatzrot beit aronai betoho yerushalayim hallelujah